Baramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Elia Kadogo amakuru tubashikiriza gizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira y'umugwi w'igihugu ujeje gukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu ibibanza byongerejwe mu gisagara ca Bujumbura ngo bifasha bifuza kwipimisha umugera wa covid cumi n'icyenda byatanguye gukora kuri uwa mbere abanyagihugu bakaba kandi babyituye ku bwinshi murabyumva mu nido ry'ano makuru ubushikiranganje bw'ubutungane bikorwa ni nka bya bindi twagiye tuvuga ubundi bushikiranganje aho hagaruka igikorwa cya mbere nyamukuru cyo gushyira ku gihe gutunganya amategeko eh, n'amabwirizwa gushyiraho amashasha cyane kuvugurura ayamaze igihe eh, aratonze ku murongo si make hariho ibijyanye n'ubutungane kuri bose na cyane cyane kuri ba ntaho nikora ijyanye no gukingira agateka k'abakiri bato batarashika mu bigero kugabanya amadosiye tubona mpanabyaha usanga yabaye kurengera mu masenare y'intango ukabura akarangamutima k'abajejwe igikorwa cy'ubutungane akongera kandi hagahimirizwa ibijyanye no gushyira mu ngiro byabwirizwa rihana ababa bataye leta mu ruduri ku nyungu zabo kugira ngo bashobore biyiha ku kabo ibijyanye no kugira imyuga n'imirimo ishobora kuba yoguriza umwimbu mu mabohero abohe cyangwa abapfungwa ntibagume bareza amaboko hariho n'ibijyanye no guteza imbere guhinga bwo kubika ibya nkenerwa ibijyanye no guteza imbere guhinga gutanga impapuro ndangatongo harimo n'igikorwa gihambaye cyo kubaka ingoro y'ubutungane nacyo nyine cyategekanijwe ibarabara ry'igihugu nimero cumi n'indwi rihuza intara za zabururi na makamba ryaratanguye gusubirwamwo haraheze indwi ikigo cy'igihugu kijejwa mabarabara mu Burundi nico kiriko kirarangura ivyo bikorwa izo ntara nazo zigaterera igitoro n'ibindi bikoresho byo kubaka zisanzwe zifitiye abanyagihugu muri komine n'intara ya Bururi baganiriye na radio isanganiro bashikiriza ko bagiye koroherwa gusoma no gushorera mu zindi ntara na narijya nibarabara ry'igihugu nimero 16 rihuza intara za Bururi na Gitega ririko rirubakwa n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago abasumira cyangwa bashorera ku isoko iri ku mugwa mukuru w'intara ya bururi cyo kimwe n'abunguruza abantu n'ibintu bashikiriza ko imigenderanire ihagaze cyane cyane ku rudandaza igiye koroha nk'uko uyu agendesha imodoka dusanze ku mugwa mukuru w'intara ya bururi abivuga murabona bururi kare yari yugaranye ariko urabona imahwa harahita ugashika i bururi urumonge harahita atari cyane ibara ritanguye gupfa naho nyine hari tugashika ibururi byongeye ko makamba ukava ibururi ukaja makamba ukava makamba ukaza ibururi ni ibintu vyiza cyane uwundi munyagihugu wo ku mutumba wa kiremba aho ibikorwa vyo kuzibira ibinogo byari bigeze kuri uyu wa cumi n'umunani kigarama turimo avuga gusumira ku mugwa mukuru w'intara ya makamba uvuye ikiremba bigiye koroha dukora ibinanga byose tubona ko ari byiza hama ryo tabaranye bakadushyiramo iyo kariyeri batubwira rigacika ku ntunze imakamba tuzosuma neza mfashe gakinga ngende ndunaho ndumutama hanyuma ngaruka amahoro umutama umudushikiriza uti imana iguhezagire eh, serugo w'abarundi mm. abanyakiremba baragushimiye cyane kuko n'abaza gusuma ayo makamba ntibaronka baca ariko ngo bizoba byiza cyane niyo muri kazoza iryo barabara ryasigwa kaburimbo ukwiyumvira bakadushyira kwa kaburimbo natwe biteganije ko ibyo bikorwa bizomara amezi munani ariko ngo bizovana n'ingene igitoro amabuye umusenyi na kariyeri byishinzwe n'intara za bururi n'amakamba zigiye zirabitanga nk'uko bivugwa na hegisi mpawe nayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu burundi ari nacyo kiriko kirarangura ivyo bikorwa ibikorwa byo gusiga kaburimbo ibarabara ry'igihugu nimero cumi na zitandatu mu gice cyaryo catabaga kuba byari kuba byarangiye kuwa cumi na gatanu kigarama turimo bikaba bitarahera ishyirahamwe ririko rirakora iryo barabara rikaba ryarasavye kongerezwa umwanya ivyo navyo bikaba biriko birihwezwa nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi bivuga Jean Pierre Misago ikirema muri komine Bururi Radio Isanganiro Arakuze misago tuvi bururi tugaruke mu gisagara cha Bujumbura ingo zaboro n'abantu nikora ngo zitegerezwa kumenyekana mu makomine yose kugira iyo imfashanyo ibonetse ihabwa abayikwiye mu nama ya bose igirindwi y'umugwi w'igihugu jeje gukingira no gutegekaniza kazoza abanyagihugu kuri uno wa mbere mukuru w'igihugu abona ko nubwo umugambi wo gukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu uri kuratera intambwe ibitigiri by'abafashwa mu bijanye n'ubuvuzi bikiri bito President Evariste Ndayishimiye hamagarira amakomite y'amakomine ahurikiye muri uwo mugambi kwitwararika imigambi yose ijanye nawo ku bijyanye n'amategeko twabamenyesha ko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rwamaze gushyiraho ibwiriza ryerekeye igitabo cy'amategeko agenga ugukingira no guteganiriza akazoza abenegihugu ndetse n'ingingo mperekeza ziriko ziratunganywa neza turimo kandi turagira amatohoza kugira ngo habeho itorokanirizo rimwe rudende ryerekana imigwi hakurikije ingena abarundi babayeho ikigwa kirishyiraho cyarakozwe integuro y'amategeko yerekeye abigenga nayo ariko araherahezwa iryo torokanirizo rizofasha mu kwerekana ubusumbasumbane bw'abenegihugu ku mugaragaro na cyane cyane imiryango ifise amikoro make gusumba iyindi bikazonabafasha bifasha ibisata by'igihugu gutunganya imigambi yo gufasha abatishoboye kuronka ibitigiri byabo biboneka ko bakwiye ubufasha bitabagoye kandi hakoreshejwe uburyo buke iki kintu kirahambaye ugiye kurondera aboro uza ubona abakomeye aribo batonze dutegereza kumenya ni bande bakeneye ubufasha hariho indwara yadutse ubufise inzu ya nyakatsi bamwita umworo ugasanga ni umugabo yirirwa mu kabare ihera atoye arijyana kurinywesha urwagwa bikamunanira kugura amabati bagaca bamwita umworo ngo ni uko ari muri nyakatsi mu bisanzwe nta muntu afise amaguru n'amaboko afise ubwenge akwiye kwitwa umworo ahubwo ujya akwiye kwigishwa hanyuma dupfume tumufasha kugira umutahe wo kuva hasi mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ahamagarira kandi amashirahamwe UNSS na ONPR kunyarutsa ibikorwa barimwo n'ubu nyine tumukurikire bisubiye hariho n'umugwi washyizweho uriko uratwigira neza ingene boronka imperekeza yisununuye muri uko gukukuruka kwabo kandi tegurwa ry'uwo mugambi rikaba riteye ku ntambwe ishimishije twizeye ko uri mu nzira yo gushyirwa mu ngiro abo byerekeye uno munsi cyangwa ejo borema kuko niwo mwitwarariko wacu ahantu nsaba amashyirahamwe inesesi oneperi ko twoheza n'ingoga ujya mu abenegihugu basigaye bavuga ko ndi mwe munyita sebarundi, barundi hanyuma nshya nitwa umubeshi niyo byarabananiye nta kibazo murabimbarira muti byaratunaniye hanyuma nze ndabyikorere nje ndazi ko hari ibyo kandi bizoshoboka oneperi ntibishoboka birashoboka inesesi ntibishoboka birashoboka none habuze iki turi kumwe kugira kangahe mwamenyereye kuhembwa mwicaye umwaka ugira utangure uza umwaka wundi ntaganda bibabwiye byabananiye nzoza kubyikorera kandi aho ndabakebuye amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani mu gisata c'amagara y'abantu haribonekeza imirongo miremire ku bigo vyongewe ngo bipime umugera wa covid 19 mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nko kuri Roi Karede hamwe no kwivuriro ryo mu Ngagara icibonekeza no uno munsi wa mbere nuko abaje kwipimisha batonze hamwe n'abaje kwisuzumisha ivyo bita controle mu gifaransa abipimisha ariko barashima kwivyo bigo byongerejwe n'inkuru tubaza muyize misago ibyo tubona umurindi ni munini cyane mu bibanza byose bishasha byashinzwe ngo byakire abipimisha umugera wa covid cumi n'icyenda harangwa imirongo miremire y'abaza kwipimisha abipimisha bakabona ko ari amahirwe leta yahaye abanyagihugu mu kubegereza aho bipimishiriza ariko bakabona ko abaganga ari bake naje kwisuzumisha ngo ndabe ko amagara yanjye ameze neza kandi nta n'umwe atobishima abenegihugu baba baronse akaryo ko kwagukirwa kubera ibibanza bikiri bike usanga harimo abaje kwipimisha n'abaje kwisuzumisha uyu munyagihugu akabona ko bari bakwiye kubatandukanya ubu hari abantu twaje kwipimisha kovide tukaba turi kumwe kandi n'abaje kugirisha kontorore ni ukuvuga ngo aba abakontorore hamwe n'abaje kwipimisha dutonze hamwe urumva rero umuntu arashobora kuba yarakize mugabo kwa ukuntu dutonze hamwe ukaba usanga aranduye akandukizwa n'abandi kandi n'ibibanza urabye ukuntu twicara turegeranye cyane izo nizo ntambamye jewe umwe mu barongoye ibyo bibanza nk'icyo kuri rakarede avuga ko umurindi w'abipimisha ari munini muganga epitasi agategekanya gutandukanya abaza kuyipimisha n'abaza kuyisuzumisha ibyo tubona umurindi ni munini cyane abantu bose urabona yuko babyitabye bashaka kuza kwipimishiriza rimwe mugabo urabye uko tungana ntibikunda yuko dushobora kubakira umunsi umwe nicyo gituma duce usanga turiko turafata igitigiri gitoya nk'amajana abandi ukaca tubabwira ko bazogaruka kwipimisha ejo cyane bakajya ku yandi masite abaje muri kontorore kubera twafashe ko iyi kampani ari nk'umunsi wa mbere bari kumwe n'abandi baratonda mugabo turiho turaraba yuko ejo tuzobaha lisite y'iwabo biyandike ko kugira duce duhita tubapima batiriwe barabahamara umwanya munini ntibazoja mu bandi umugwi w'igihugu ujije kurwanya umugera covid 19 ukawerutse gutangaza ibibanza bitandatu bishasha byo kwipimishizamo uwo mugera mu gisagara cya Bujumbura ngo bitewe n'irandagata ry'uwo mugera yemeje ko amakuru batorokanije mu ntara nka Muyinga Kirundo Mwaro Kayanza Bururi na Makamba yongera ko muri ivyo batanze batanga amazina y'abagize n'uruhara mu bwicanyi mu makomine bagendeyemwo akaba yamenyesheje ko icyo cegeranyo kigizwe n'ibishinga ntahe byatororokanijwe muri izo ntara n’inkuru tuza kugaruka ko abakenyezi bakora urudandazwa rwiswa muri kino gihe mu gisagara cya gitega bavuga ko rwatumye ubuzima bwabo bwisunonera kubera kwiswa zunguka ku rugero runini abenshi muri abo n'abahora badandaza ibiyoba bakavuga ko bazosubira kubidandaza ari uko iswa ziraruye n'inkuru tubaza fide d'antoine sabimana munezero anita ingina zo biti bitemvu isana nazo ziraguruka mugabo sico kimwe isana ni duto duto tukaba twera mbwa batujya ari tubisi niho turyoshe mbwa irarura bavuga ko inavura na malariya yoyo irarura cyane ibinyabobo n'ibitemvu na vyinyamuneka ntitubidandaze no ntibabirya kuko nka mbwa ntiboyigura imeze nk'ikimonyo n'akazi bemeza ko kabaha inyungu gusumba ibindi bahora bakora ukoresheje ibyo bihumbi mirongo ibiri hari igihe utabura n'ibihumbi cumi wunguka bivanye n'ingene wadandaje neza iswa ryo zirantungiye abana abana baragenda ku ishuri iswa iyo zihari nkasuma nkariha n'inzu nta n'ikindi kintu nudandaza iswa ziriho naho muri botike ntawe nukwemera abakenyezi bahanura bagenzi babo bama bateze amashyi babo guhindura ingendo jewe ubu umuntu umukenyezi wese agitega amashi umugabo ngo arindire iby'umugabo amuzanye jewe numva ko yari amajyambere yamusitse jewe n'ukuri basabe yuko nabo boza bakaza bararaba icyo dukora natwe akaba aricyo bakora biyoba biradutunga mugabo ntangere yiswa natwe naho wongaya gute nonuma kuko nzi icyo ndahakura iswa zitangura kurara inyuma y'iminsi mike y'umutasuro w'imvura zigaherana n'ukwezi kwa mbere akazuba gatanguye kwaka buraca mugacana ayandi mu nkino ibibuga byose bikinirwa ku inkino z'umupira w'amaguru mu burundi nta gifise imigwi ijejwe gukurikirana ibijyanye n'ubuvuzi muganga jean claude Majambere yanonoso ibijyanye no kuvura abakinnyi b'umupira w'amaguru hashikiriza ko ibyo bishobora gutuma abantu benshi basinzikara yo hadutse imishamirano ku kibuga cyangwa nk'iyo bishyitse inkuba igakubita abarorerezi tubisanga muri no bucanandi y'inkino na jean marie vianney ngendakumana bavuga ko bavuga kuri buri rukino hategerezwa kubaho umugwi w'abaganga ujejwe kwitaho ikibazo cyose gishobora gushika hano atanga akarorero mu gihe bishyitse umukinnyi akaba barabikomeye bigasabwa ko nyarukanwa kwa muganga nk'igihe ahogira umukinyi ababara bikomeye rero uwo mugwi w'abaganga uburaho ku kibuga ni uheze ugafasha kugira ngo uwo mukinnyi bisaba ko ajanwa kwa muganga agende vyihuse hama babaganga b'imigwi nabo bace basigara ngaho basigare barakurikirana urukino uwo mugwi w'abaganga ni nawo ujejwe gukurikirana abantu abantu batandukanye mu gihe bishitse bakagira ikibazo bari ku kibuga uwo mugwi rero ni nawo ahanini witaho ikibazo ico cyo cyose gishobora gushika mu barorerezi baba bari ngaho n'abandi bantu bose bafise ico bariko barakora ngaho ku kibuga muri uwo mwanya niko amategeko abivuga umugwi ujejwe ubuvuzi ku bibuga ni nawo ufise ububasha bwo kuvura abarongozi b'imigwi mu gihe bakiswe n'amagara bariko bararorera urukino hariho no mu barongozi b'imigwi baba bari ngaho ku bibuga hashobora kuba umu VIP agira ikibazo icyo gihe rero uwo mugwi w'abo baganga ni wo uca ubikora iyo bishyitse inkuba igakubita abarorerezi mu gihe cy'imvura uwo mugwi w'abaganga ni uba ufite uruhara ntangere mu kuvura abakomeretse cyane nk'uko muganga w'amajambere abandanya abishikiriza inkuba irashobora gukubita abantu kuri stade no muri mondiyari ya bibiri na cumi na kane byarashitse icyo gihe rero niho uheze ukabonera uburemere bwa wa mugwi y'inkuba ikubise igakubita mu kibuga hariho abantu benshi bashobora kugira ikibazo kenshi n'urukingo urukino washaka ruca ruhagarara b'abaganga b'imigwi na b'abaganga bandi bagaca baja hamwe kugira ngo bafashe byihuse abasinzikaye gusumba abandi inkino zihuza imigwi isangiye ibisagara ivyo bita derby zikwiye kuba hariho imigwi ijejwe ubuvuzi ngo kuko hashobora kwaduka umwanya n'umwanya gushamirana nk'amamace akomeye atwovuga ah, nk'akarorero nka mace ya Musongati na Flambeau du Centre ubu niyo mace ifatwa nka derby ikomeye mu gihugu cacu ihuza abantu barenga nk'ibihumbi 10 harashobora kubaho ikibazo kubera ko ni mace byinshi ibirimo gushamirana kwa cyane haba hagati mu kibuga ku bakinnyi ndetse no mu bafana hashobora kwaduka imvururu rero zituma abafana bakomereka icyo gihe rero wa mugwi w'abavuzi wo uheza ukitaho ibyo bibazo ikindi gikunze kwibonekeza ku bibuga byo mu Burundi ngo ni uko usanga atazaruse yaba niha ziharangwa agasaba ababijejwe ko boza barazizana mu nkino zirorerwa n'abantu benshi twosaba rero abajejwe ubuvuzi muri federation ko bokorana n'abarongozi b'ubuvuzi mu ntara mu madistrikte kugira ngo izo nkino z'amaderbi zikomeye habe hariho ambulance kuko n'ahantu ushobora gusanga ikibazo gishobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose ikindi Dr Jean Claude Majambere asaba abarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB nuko mu migambi yabo bo kwitwararika gushyira ku bibuga byose byo mu Burundi Burundi imigwi ijejwe n'ivyo bibazo byo gukurikirana ivy'ubuvuzi mu ntumbero yo gukurikiza amategeko ya FIFA